Ikusgarria diogu, baina irakurketatik eta antzerkitik eh, duen lan berezi bat dugu onakoa hildoka taldeak eskaintzen duena. Izan ere, Daniel Landart idazleak eh, berriki plazaratu duen jendeak eh, liburu berria oinarri eta liburuan agertzen diren bederatzi kontakizunako holtza gainera ekarriz osatu dute lan berria. Jendeak liburuaren aurkezpen gisa. Daniel Landartekin mintzatu gara eta bere errenak gora ekarriko ditugu. Eta pentsatu dut liburuarekin batera, kontakizunak baitira liburuan, hoita hamalau orotarat, eta hiek eh, hietarik bederatzi hautatu ditut, eta pentsatuz, ba, irakorketa antzerki lan bat egitea. Eta beraz, eh, bai aspaldiko lagunak, bai berriak, ba, hautatu ditut, galdegin, prezeskin, nahi zuten abentura hontan parte hartu, eta beraz, sei dira, bi emazte eta lauk gizon, eta ogoi berripika egin ditugu, bost, hilabete hasiak garela, eta beraz, igandean emanen dugu jendeak eman aldia. Gure egia, aspaldian lotako, lo, indar berriak berriak eta holtza gainean Bernadel Lujo, Elian Mentibur, Peio Berekoreikoin, Jon Itzaina, Arman Jaunarena eta Pierre Larre aurkituko ditugu. Ba, Bernadel Lujo, Peio Berekoreikoin, e, Arman Jaunarena eta Pierre Larrerekin mintzatu gara, egin duten lanuni buruz eta beraien adierazpenak gogora ekarriko ditugu ere. Lehenik eta behin, Arman Jaunarenak zera kontatu dugu. Irakurketa izanen da, eta irakurketa denboran eh, antzest, antzestua izanen da, pasa, pasa, pasa batzu bai. Beste zerendako ere, zogozki kritikatzen zuten hausapizara. Azten nolako historioak ikusiko ditugu. Duela berroita hamar urteko historioak eh, gutxi gora bera, eh, adibidez hau arteko historio batzu, zedar isolaz, beti gertatzen den bezala, Eh, laborarien arteko historiak, uh, badira hauzo eh, baten arteko historioak, hauzo horren uh, etxe guzietako historioak, eta hola uh, eh, apes historioa, apes, apesek lehen bazuten garrantzia handia adiopiak ontsa eta garrantzia handia bazuten, eta uh, beraz badira bi historio edo eta beste historio bat zola, bai. Humoretik duen ere antzerkia izan dena? Ba, ba, bada hortaike, eh, ba, ba, gauza serio saire eta gero bada zerbait harino eta agian irriteko manera, gara uste du, espentsatu espeantxa du zeurik. Mhm. Zenbat pertsonai, jokatzen dituzte horotara? E, sei uh, antzerkilari gira orotara, hor dian eh, sei antzerkilari nartian egiten ditugu uste dut, uh, ez dut zozokirik eran nahi, baina ameka bat pertsonai. Ba. Erraigu zuek, zer ikusiko dugun, e, asteburu untan? zer da jendeak ikusiko duen, harrituko da, deskubrituko ditugu gauzak, zer da? Behar baola itatxiek edo amatxiek kondatu dituzten historio mm, batzu, e, hau denboran entzun ditugun historio batzu, izaiten aldira, hola, e, erritiki batean gertatzen diren, e, edo gertatu izan diren gauza batzu entzunen ditugu. Pentsatzen dugu polita izaiten aldera bai, ongi idatziak baitira historioiek, manera simple batean, baina biziki aberatsak eta onkigarriak dira. Nola apainduko duzu edena? E, aktoreak jantziak izango dira? Bai, bai, bai. E, oiek ere simple-simplea, baina beren, e, beren e, jantziak e, izanen dituzte. Astetik buru e, berdin izan dira, beraz e, ez da nahi bali moduzu e, eh, jantzietan aldaketarik, apesa egiten duenak, apesa egiten du, du hauza apesa egiten duenak, beti berdin, baina tekstuak esplikatzen du nor, nor zu diren. Eraz horrek eh, erresten du, eta gero mohimendu posilio bat bada, ma ba, bizitasuna ameiteko irakurketari. Beran bereziki, doinuan eta e, irakurtzeko moldean, dudari gabe, horrek eh, indar bat emaiten dio testoari. Eta erran behar da, horren bat eta hamar irauten duen, horren bat eta hamar irauten duen eman aldian, ba, mm, bo, daiko aixe pasatzen dela. E, ez da jendea aspertuko, egiteko egiteko zatiak ere badira eta beraz ba, da e, zuek egiten edo egiten de bezala e, mendu e, edo denbora memento on bat giro on pasatzekoa. Gure herria ongi gobernatua da. <laughs> Ez gira buru bero batzuk. Beste zehendakoek Haiek aldiz, Ba, Euskararen nazioarteko egunakari, gogoan hartu jabenduaren iru hontan, igande hontan ikusi izango duzuela, jendeak liburu oinarri, irakurketa eta antzerki saioa hildoka taldaren eskutik arratsaleko lauterdietan, Emil Labin zerbitzu publikoen etxean. Eta azte buruko aipatzen ditugula, erraneiko genuk ere gaur, maili zubeliaren oroitzen naizen olana, ikusteko aukera berri bat izanen duzuela. Ziburuko batxan elkartean, jartzen baitigute itzurdu, arratsaleko zazpiretan. Bo, osteureren truke, maili zubelia eta behnada eta lujo iratzokik oholtzaratzen duten, oroitzen naizen olanaaren ikusteko aukera izanen duzu. Altzaimerraren eritasuna eta zartzaroaz e, eh, mintzo den, lan unkigarria delari konakoa. Eta beste itzorduen artean ere, azpimarratzekoa bada, irunen adibidez handia filma ikusteko aukera izanen duzuela, doainik Euskararen nazioarteko egunak Larun batuntan jartzen dute itzordu, gaueko zortziretan amaia kultur zentroko aretoan, eta doainik bada ere filma, gonbidapenak, eh, jaso beharko dira hori bai, irungo turismo bulegoan, jasotzen aldirelarik eh, gonbidapen hauek eta gaur duzue azken eguna ba, gonbidapenaren hartzeko. Zetasunak nahi badituzue uebikoitzeroaldiz.irun.eus uegunera jo dezakezu. Soldaduak. Bitako bat gokin etorikoa. Aukeratu zuk zein izan. Ez ardu natu. Polilla, harina ere bai, eta oso oso irudipo politiekin. Baina ere asko gustatu zait, gehien bat e, ipuñaren e, irudia mantentzen duelako, kontatzeko moduan ere oso ipuña edo fabularen zer hori kontatzen duelako, oso oso entretenigarria da, eta bueno, nik uste ere gauzatxo batzu planteatzea dutuena, ez? Euskalduna izan, edo diferentea izan, eta besteen aurrean aurkezteko eta barne gatazka hori, ez? E, naiz baino ez dut izan nahi, izan nahiko nuke beste zerbait ba oso interesgarria. Si a su alteza le gustara nuestro espectáculo, no, nos abriría las puertas de viajar al extranjero y así. Es retrasado. Es vasco. ¿Quiere usted decir que no para de crecer? Batxalde honi begira jarriko gara orain, arratsalde honetan lauetatik goiti, dakizunez eh, kantuzkantu eman kizunean berri txarrak eh, talderen diska berriaz, eh, mintzatuko baikara. Berriki bai plazaratu du taldeak bere bederatzigarren lana, infrasoinoak goiburuarekin amarkantu borobildu dituzte ba, proiektu berri honetan, eta honen inguruko argibide zonbaitzu bilduko ditugu bere ala. Gorka urbizu. Infrasoinoak, bueno, azarpe fiziko zehatza ez dakit, baina ba omen da, ez, e, soinu bat e, entzuten ez, eh, aditu bai, baina entzuten ez duguna, ez, edo gure artean egonagatik, ba igual, e, ez dakigun hots bat, ez, eta iruditu zitzaian nahiko metafora edo irudi, bueno, e, adierazgarria, ez, e, deskribatzeko biziki dugun aroa, edo, edo gure gizarteare, bai, ez, nola, bueno, nola portatzen garen, ez, edo, zertan gabiltzan, ez? Askotan e, kantuan esaten dute zu artifizialez inguratuta gaudela eta zaila dela, ba, benetan e, arreta jartzea ez, beretan berezi duen hortan, ez? Eta gero infra, eh, aurrizki horrek ere e, da dut daukala, infrak e, berekin dakar azpian egote hori, ez? Orduan, eta ondorioz borrokatu beharra entzuna izateko, edo, bueno, hausnarketa hori dago, eta gero beti bezala sartu dugu lako e, musikari buruzko gure ideiak eta eh, agertu izan dira gure diskoetan eta hemen ere badago alako beste bueno, ba, usnarketarako gonbite bat edo ez e, gaur egun ematen du bueno, oso presaka bizi gara eta irudiak sekulako garrantzi hartu du ez eta erreferenteak e, bueno, ba, kirol mundutik edo edo sukaldaritzatik edo, <laughs> edo txiolariak edo bueno, alako, e, eh, referentea dauzkagu ez eta gure galdera da ezote den gaur egun kultura bera alako infrasoinu bat, ez hor dagoena gure artean, baina mm, inori interesatzen ez zaiona edo, <laughs> nolako zerbait. Bagorka Urbizu Berritxarrak taldeko kantaria eta bateri jolea den eh, galder da izango dira atxaldeuntako gonbidatuak kantuz kantu mankizunean, eta hala bada gomita zabaltzen du hein berritxarrak taldearen diska berriaren ezagutzeko tarte ederra izango baituzue atxaldeuntan. Spoiler, spoiler, laputtutakoan ez dute sekula itzun meldua izango da boladan jarriko duten izurritea Eta hori bera, destaltzen asmatzea, zure zeregin nagusiena Hortarako zure eskura, mila kaira gazki batera Zein epetan tanola, erabakitzeari, deituko zaio askalta sangora abenduaren bian, darumatean gaueko bederatzietan, itxasuko sanuki gelan, garagarno gaualdia. Sobat Eskualeriko garagarno goxoak edaten alko dituzue. Konzertu akustikoa izanen da, Agustin Alkat. Eta Niko Etxar kantariekin. Baditzu Sartzea saioro zatozte denak Abenduaren bian Lagun batean gaueko bederatzietan Itxasuko sanoki gelan Ba, ontar gaurkoan entzule, hontan buratzen dugu gaurkoan gure emankizuna, eta nire aletik, ba, besterik ez, laiztara arte esaten dizuet izan ongi, Aio. kale asfalton guztia. Bezain trista ziltzeko beldura ezatea bakarrik sufritzea bakotsak be sekretia badu. Be ba kuxe bia. Ozan zerkia inerzen du biztan da, eh? Bona, barkatuko non eh? Zinema ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, benan helburua ez da izaita bost klon, edo bost antzeri zinez perfektuak lehet. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.